Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. 11 de la nit i 31 minuts. Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio. Amb el treball de Salva Folgado en, el, en el, eh, la redacció i el de Arturo Degado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Vos Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en els dispositius mòbils d'Android i d'Apple, en el TuneIn com la 97.7 ràdio, en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www www.la977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports97nit arroba esports97nit on la pregunta que estem fent en el dia d'avui és on està el mal d'este València Club de Futbol? Vos repetim la pregunta, arroba, esports, 97 nit, on està el mal d'este València Club de Futbol? Arrancava mal, molt malament el dia, no vos ho vaig eh, a negar i ja sabeu els que me coneixeu la devoció per a qui he considerat el meu mestre i per a qui Espanya, com no podia ser d'una altra manera, considerar mestre de mestres. Un diumenge de futbol, com no podia ser d'una altra manera, amb tots els que he alegrat sense fer soroll, ens ha deixat el mestre de mestres, Gaspar Rossetti. Començava malament la jornada. No sé si eren els negres nubarrons que pesageven que avui anaven a, anem a matindre una nit fotuda d'ànim. Però la, en realitat, sense filar una cosa amb l'altra, eh, perquè no tenen eh, res que veure, la realitat és que este València en el dia d'avui ha tornat a deixar molt mala impressió. I novament ha tornat a fer en els minuts finals. No vaig entrar en la errada de Fuego en el primer gol, ni en la errada de Diego Alves en el tercer gol, ni en la de Cancelo en el segon. Perquè crec que quan fallen tots, falla l'equip. Ja sé que ara és fàcil apuntar a Diego Alves, per aquells que ens acuseu de defensar el de la terra. Jua o falla només el porter que juga. Altra cosa és si qui pren la decisió l'està prenent per lo que ha de prendre-la. Però si no haguera sigut Ixa de Diego Alves, haguera sigut una altra, perquè a partir del últim canvi el València i a partir de l'expulsió de Santos estava absolutament fora del partit i desequilibrat. Miren, ara sí, ara sí, com deia el clàssic, o la clàssica frase en este cas, de Rafa Benítez, <laughs> ens queden dos mesos d'aguantar-nos. D'aguantar una plantilla mal confeccionada, amb futbolistes que no tenen qualitat per a jugar en el València Club de Futbol i que estic segur, segur i sé que això igual no vos quadra, però que en el millor dels casos, o en molts dels casos, en la majoria dels casos, fa tot el possible, però és que no dona més. Amb la llanterna del mòbil no pots enlluminar tot San Francisco. I el València és la llanterna del mòbil i l'actual campionat de San Francisco. Este València no dona més de sí. I a més a més, <coughs> perquè té un entrenador que no aporta res al grup. Gary Neville fa pitjor al València del que ja és. És a dir, entenent que la plantilla és molt curteta, entenent que la plantilla és molt justeta, entenent que s'ha planificat malament, que hi ha jugadors sobrevalorats per les operacions de Mendes, per les renovacions, i per la dolenta planificació que es va fer aquest estiu, entenent tot això, si amb tot això tingueres un entrenador capacitat per estar en el càrrec, aquest equip podria estar una miqueta més amunt. No te dic jo molt més amunt, eh? Tampoc vaig a enganyar-vos. Però algo més amunt sí podria estar. Podria tindre alguns punts més en la classificació el se València segur de Futbol. Però és que damunt hi ha un entrenador que no suma res, que no aporta res. Gary Neville no fa millor al València Club de Futbol. És més, Gary Neville fa pitjor al València Club de Futbol. Amb horrors defensius, com diria el clàssic Héctor Cooper, horrors defensius que venen de la mancança d'un equip sencer. Ja sé que s'assenyala als quatre darrere i al porter quan les coses van mal, però és que un equip ataca en bloc i defensa en bloc. I un equip és un bloc quan està ben treballat. El València no s'ha treballat, perquè té un entrenador que no té capacitat per estar en el càrrec. Lo de Peter Lim, per a que se mantenga, és com si al teu veí, el que abans anava en el Tomavistes, després en la Super 8, i ara va en una càmera digital fent reportatges de bodes, batechos y comunions, el posen a dirigir el despertar de la fuerza. El caos i el drama seria absolut. Pues ara mateix, això és el València. Bàsicament, perquè té un entrenador al que no li arriba. Que no és entrenador. Que jo no discutís que en Sky fora un excel·lent comentarista. Pero que en el Valencia Club de Fútbol está demostrando unes mancances bestiales. Eso es como si ahora les d'ara posares a Joselito en Pau Descanse de pivota en la selección española de básquet. Pues eso es lo que le pasa al Valencia y a Gary Neville. El remat l'hem tingut La escena del cambio amb l'expulsió de Danilo Barbosa, Kirda Negredo se n'adona que han tirat crec que és a més Boro que li diu que han tirat a Santos, que no s'entera li diu a, Boro, a Negredo que sente Negredo tira la botella d'aigua a terra enfadat li fa traure's el xandall a Abdenur que no havia calfat, que era l'únic futbolista de la banqueta que crec que no havia calfat Mestalla comença a cridar Negredo, Negredo, crida novament a Negredo, s'ho torna a repensar, el torna a fer tornar a la banqueta, torna a cridar a Abdenur, xiulen des de la graderia i finalment troba Negredo. Este sainet, este esperpent, este cavall desbocat, que és ara mateix el València en les mans de Gary Neville, ha acabat per encaixar l'1-3 i perquè l'Aleti ja ha baixat el pistó. Torna a dir, no sols és culpa de l'entrenador. No sols és culpa de Gary Neville que en el tram final ha fet el ridícul i ha demostrat tindre molt poca personalitat. És problema i qüestió deia abans d'una plantilla mal feta amb jugadors sense qualitat per a defensar el escut del València Club de Futbol. I és el remat i la guinda la d'un entrenador que no sap controlar el que du entre mans. Gary Neville, Phil Neville, Miguel Ángel Angulo, Paco ahí estaran i t'acaba fent el canvi la graderia. Després, és pitjor, perquè en la justificació, que ara després la sentirem, ha reconegut que són els altres tècnics el que li han dit que refer al canvi que anava a fer. dona la impressió que la banqueta del València és el camarote de los hermanos Marx. Jo no vaig a demanar de la destitució de Neville, perquè sé que no el van a destituir. sí que demana que no continue. I ni això tinc clar. Perquè me dóna la impressió que a la mínima de canvi la propietat va mantindre el seu amic, que per això està ahí, perquè és l'amic del propietari. I està clar que en el moment en què, Neville, que l'IM comprava el València, comprava el seu dret a fer lo que li donava la gana. Està clar. Tan clar com que la resta no tenim per què dir a tot sí senyor i podrem opinar sobre el que està fent la propietat. I la resta, podem dir que l'IM corre un perill molt gros de cara a la temporada vinent. I és que si renova Neville, Mestalla estiga a 8. I corre un perill molt gros. I és que la gent se desenganxa d'este València. I si l'IM ve a fer negoci que jo sempre he pensat així, i no té per què ser ni bon ni roi, és el que és, és la realitat que té el València. Si ha vingut a fer negoci, que sàpiga que l'encarregat que, este així, que té així no li dona ni per a dures contes. Gary Neville és una broma macabra en la història del València Club de Futbol com a entrenador. Torna a dir, no tinc res personal en contra d'ell. li ho vas dir en el seu dia a Suso García Pitarch. Per això puc dir alta i clarament. I ho he dit quan l'equip guanyava. Per a mi ja fa setmanes que Gary Neville havia d'estar fora de la banqueta del València. Ho ha demostrat que no té entitat ni capacitat per a continuar. Gary Neville, amb el seu sainet, amb el seu esperpent, amb el seu vodevil, ha fet que Will València siga, en perdó, el descollono nacional. Perquè vol un entrenador que va un passeig cap endavant i un endarrere i que és incapaç d'imposar el seu criteri en els canvis és trist per al valencianisme. Però des de fora del valencianisme, per a qui no li té catxers de per si per al València, vull dir, imagineu-vos que això, que això que ha passat avui en Mestalla li ho veieu a Zidane en el Real Madrid. Imagineu com estaríeu. Pues això. Gay Neville avui ha acabat de sepultar el seu equip. I crec que no ha de continuar per a mi ni un segon més, però sé que va continuar fins a la fi de la temporada. Però de cara a la temporada que ve, que continue Gay Neville és pegar-se un tir en el peu que continue Gary Neville és condemnar al València. Perquè ha demostrat que no sap i el que és pitjor que no ha de pren. En el pecat dura l'im la penitència. Però este anglès, sincerament, acaba de rematar a un equip que, torna a dir, ja de per se és molt fluixet i és molt curtet. Que té el futbol justet. I que té un entrenador que en lloc d'ajudar-lo, el que fa és sepultar-lo més. No sé si Neville continua al València. Déu vulga que no. Déu vulga que li deixen a Suso García Pitarc fer l'equip. I li estic donant a Suso fins a l'estiu per a veure per a on respira. Perquè si no li deixen fer l'equip, no sé què pinta Suso García Pitats en el València Club de Futbol. Que este serà, serà farina d'altre costat, de la qual ja parlarem. Però és evident que per meritatge esportiu Gary Neville és un interí que ha acabat convertint-se en una broma macabra i en una taca tremenda en la història del València Club de Futbol. 97 anys d'història mereixen alguna cosa millor. 11 i 45, com fem sempre, després de la introducció, després de l'editorial, les 5 fotos. Derrota i ridícul, mal tram final del València amb derrota davant l'Atlético de Madrid tot i empatar el gol inicial de Griezmann a Malta de els de Mestalla, han tornat a ser febles en el tram final. Sainet en la banda. Al temps que expulsaven Santos, Gary Neville estava a punt de taure Negredo. Ha rectificat i anava a taure, Sam, eh, i anava a treure Abdenur. Després que la graderia demanara al davanter, ne eh, Neville ha acabat traquent-lo. Zona de ningú. Després de la derrota de Will, València sembla irremediablement condemnat, en el millor dels casos, a vagar en la zona morta de la taula classificatòria. Empate en Anoeta. La consigna era guanyar, però els de Rubi han acabat aconseguint un empat. S'avançava la Real Societat amb eh, gol inicial, però d'Iverson ha fet el gol de l'empat final. Victòria d'equip gran, la de València Bàsquet en canxa de Fuenlabrada per 81-86. Recordem que els madrilins portaven 3 mesos imbatuts en la seva canxa les 11 de la nit i 46 minuts. Vos recorde, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. La pregunta que vos fem en el eh, dia d'avui és on està el mal d'este València Club de Futbol, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Fem una pausa per a la publicitat i entrem amb la derrota del València. Ha fet mal esta derrota per la manera de produir-se una volta t'ha costat de gran, com a mínim, te toquen la cara ben tocada en casa, tres temes per a l'Eti Bilbao, tres de fet, l'Atlético de Madrid. Les 11 i 47, una pausa i entrem amb el postpartit d'este València 1, Atlético de Madrid 3. Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. Les 11 de la nit i 48 eh, minuts cou la derrota d'avui per la manera de produir-se. Eh, el València i l'Atlètic de Madrid han jugat eh, un partit desigual en el que l'Atlètic ha sigut millor en el tram inicial i en el final del partit i en el que en el tram mitjà el València ha somat una miqueta. Eh, poc més a dir del joc que ha fet el València Club de Futbol, més voluntariós que una altra cosa. Eh, em començava marcant l'Atlético de Madrid amb un gol de Griezmann en el 24 i en el 28 una eh, passada de Siqueira l'amortiguava de manera extraordinària Paco Alcácer per a que Denis Cherisev fer l'empat a un en Mestallà. Així s'arribava al descans i eh, conforme anàvem passant tres minuts donava la impressió de que el partit eh, podia caure en qualsevol, de qualsevol costat mai sols de la part del València, si més no donava la impressió que el València eh, duia menys números en la rifa que l'Atlético de Madrid per a acabar adjudicant-se els tres punts. Fins que ha arribat el córner que ha tret Coque, que ha pentinat en el primer pal Jiménez i que ha rematat en el segon pal lliure de marca Fernando Torres. I a partir d'ahir hem viscut el sainet, el ridícul, el bochorno, eh, la... el vodevil, el esperpent, en eixa acció en la qual el València Club de Futbol va fer un canvi, Gary Neville va fer un canvi, expulsen en aquest moment a Derlan Santos per una entrada en una banda, algú li diu a l'entrenador que el canvi anava a ser Negredo, que ja estava preparat per a eixir, algú li diu a l'entrenador, l'entrenador rectifica, fa ràpidament de Nur, Negredo s'enfada, tira la botella d'aigua a terra, se clava en la banqueta, la graderia comença a corejar el nom, altra cosa que jo no entenc, de Negredo, rectifica el mateix Neville, torna a fer sentar-se el de Nur i trau Negredo. Crec que ha sigut un parell de voltes el que ha passat això després del partit se l'ha preguntat per esta escena, per este vodevil, a l'entrenador. I Gary Neville ha fet aquesta resposta que jo crec fins i tot que empitjora les coses perquè ell dona la impressió de que el col·lectiu tècnic del València torna a recordar quatre tipus en la part només tècnica, eh? no contra Sorlí, que és la part física. Però sembla que Gary Neville, Phil Neville, Paco Ayestaran i Miguel Ángel Angulo Cada q va por un carrer diferente Esta es la explicación de Gary Neville a la pregunta feta No, de ninguna manera. No sabía inicialmente que a Santos lo habían expulsado. Álvaro iba a saltar al, terreno de juego, iba a salir a Negredo y eh, me dijo, oye, que han expulsado a Santos. Así que se ha girado y le dice, Abdenur, sales tú y Álvaro se ha sentado. Y el cuerpo técnico me ha llamado y me ha dicho, oye, ¿por qué no intentamos jugárnosla y tenemos a, a Joao Cancelo, Mustafi y Sequeira solo tres atrás? Y hemos decidido jugárnosla y hemos cambiado de opinión. Y quizás eh, por esa confusión estábamos cambiando inicialmente a Álvaro y cambié de opinión pensando que nos interesaba otro central y decidimos ir a la decisión inicial porque el cuerpo técnico y yo pensamos que teníamos que, jugárnosla. No ha sido porque lo pidiera Mestalla. Y quizás eh, con la primera, con el primer cambio hubiera sido la mejor opción. Diu que no sabía que había expulsado a Santos, el cual ya es greu. Al final diu, probablemente tenía que haber quedado en la, primera opción? La primera opción quién era? ¿Traura Negredo o Traura reconeix que és des de la banqueta la que li diu anem a arriscar més? Miren, Gary Neville no està preparat per entrenar al València. I no és tota la culpa de Gary Neville, eh? Gary Neville no s'ha materialitzat de repente en la banqueta del club. Hi ha un propietari, hi ha un amo que paga i mana. Això és inqüestionable. Però altra cosa és que mane bé. Ahí crec que s'obri el debat. Gary Neville no pot continuar en el València Club de Futbol. I no vaig a dir demà, que per a mi ja fa setmanes que no podia continuar. És avui. Si Peter Lim no és capaç d'entendre que està atacant la imatge de la seva empresa amb un encarregat incapaç, el València té un problema molt gros. Si Peter Lim va apostar per aquest entrenador la temporada vinent, el Barça té un problema molt gros. I crec que en la mesura de les nostres possibilitats està intentar que no continuï l'entrenador. Ja sé que sona dur. Ja sé que sona a manipulació. Però probablement el que estem dient siga un pensament que vos correga a tots a hores d'ara per el cos que Gary Neville no pot continuar el València. Sé que va continuar fins a la fi de la temporada. Estic segur. No tinc dubtes. No sé què va ocórrer, no sé què va ocórrer en el tram final de la campanya. El que sí sé és que al propietari li ronda pel cap el fet d'intentar que continuï Gary Neville. I seria tirar alta temporada al FEM perquè Gary Neville no està capacitat per a ser l'entrenador del València Club de Futbol. Com deia, lo de avui és una broma macabra. Lo d'avui és esperpèntic fins a límits insospitats. I torna a dir, parli d'una crítica esportiva, no tinc res personal en contra de Gary Neville. Probablement, si me sent, dirà que això és sensacionalisme però crec que estem reflectint fidelment el que vos ha passat per el cap i per el cor. El València és un equip molt justet, que probablement li arriba raspaet per a intentar entrar entre els set primers en condicions normals. En condicions normals. Però que té un entrenador que no sols no l'ajuda, sino que el descomposa. Deia Gary Neville, en una roda de premsa de les que va donar, que se pegaven cabotades contra la paret per els gols encaixats a pilota parada. No ha millorat res. Ni el senyor Neville ni el seu equip. El senyor Neville, més preocupat de que els periodistes no vegem coses d'alçar murs en paterna que, alçar, que d'alçar un mur en la seva defensa. Senyor Neville, el mur no el té que alçar vostè en paterna. El mur el té que alçar vostè en la seva defensa. Perquè el València és un colaero de forats on en els partits se poden veure tot el que vostè vol tapar en els entrenaments. I és que l'equip no s'ha treballat. I és que vostè no està capacitat. I és que vostè està fent així un Erasmus gràcies al seu amic, el propietari del València, Peter Lim, al qual el València li deu la vida. Però que el València li dega la vida a Peter Lim no significa que Peter Lim prenga decisions encertades. Tot el contrari. En la part esportiva, el València de Peter Lim és un desastre. Peter Lim, que va aterrar en València en lloc de multituds, en aquest partit contra l'Elx, estic segur que la seva popularitat ha baixat molt encers, perquè la sensació que dona és que viu tranquil en la seva torre de marfil i li dona igual el que passa en València. Que ell aposta per els seus amics i que la planificació esportiva per a ell és secundària. I aixina està passant. Que l'entitat València Club de Futbol, en lo esportiu, està siguent secundària. Ja no és un dels protagonistes del campionat, per mèrits esportius. O és per un sainet, per un vodevil, per una comèdia, per un esperpent com el que ha passat el dia d'avui en la banqueta. I torna a dir el mateix. Si això que hem vist avui en la banqueta del València li ho veiem a Zidane, les carcallades en València se senten, vamos, des de los picos d'Europa. És que imaginen la gent que fora de València no li estima al València com estarà descollonant-se del València. No sé si Peter Lim estima el seu negoci, però no estima el que té darrere del seu negoci. No estima la seva clientela. I, senyor Lim, jo no sóc un tauró financer com és vostè. Però li dic que el que ha comprat vostè, que es diu València Club de Futbol, sense la gent darrere, té una valua zero. Este club té, este club té molt de patrimoni té un estadi fet i té uno per fer. Té una ciutat esportiva ja feta i una altra que anava en projecte s'ha caigut. Té futbolistes que possiblement puguen tindre acomodo el dia de demà d'altres clubs, però el major patrimoni de Mestalla i del València és l'afició. I amb el seu... amb la seva manera de pensar, a ah, Ismael Garra, company. A la seva manera de pensar i de fer s'està carregant la il·lusió de la gent. I vaig en compte, eh? Perquè tindre un club sense afició és que tindre un cotxe i no tindre gasolina. El cotxe podrà ser tot lo bonic que vostè vulgui, però el negoci és ruïnós. Vostè pot fer-se-ho mirar, senyor Lim. Jo sóc un humil periodista que no diu res i que pràcticament no té capacitat de decisió <laughs> quasi ni en ma casa. Però sí que tenc clares les coses i tenc clares les idees. I crec que aquesta plantilla està mal feta, està mal configurada i que aquest entrenador l'acabada de soterrar. Senyor Lim, encara està a vostre temps de que el valencianisme no li doni l'esquena al seu projecte. I no és que li la done per passotisme, li la dona perquè li dol el que veu. I al valencianisme li dol el que veu fonamentalment perquè el seu propietari passa absolutament d'una planificació esportiva basada en professionals i en, i en, merita i en meritatge esportiu. A la fi, concatava el Extinct Group, Objetivo Birmania, u, vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos. 12 y 42. Está Peras y Pedro Valera el, Pedro Valero, el compañero de Levante Mercantil del Valenciano, que vais a la tertulia. Hola, Pedro, ¿qué tal, ¿Cómo estás? ahora de seguida la tertulia, pero que tenéis también a Isma Algarra, de Superdeporte. Hola, Isma, ¿qué tal, Buenas qué ¿Qué tal, Manolo? Que, Muy buenas. Eh, ah, acaba de la expedición del Levante Unión Esportiva desde San Sebastián. Empata aún. Después de dos derrotes contra Villarreal y contra el Real Madrid, eh, Prácticamente se feia sale la victoria. ha la cara avui el llevant Yo no sé, primer Isma que está en San Sebastián y después Pedro desde así de Quien ha valoración fan del de haber sumado sumat no guanyat en San Sebastián Isma A ver, yo, yo creo que es un punto de oxígeno. Yo lo bautizaría como un puntito de oxígeno, eh, un puntito para, para creer y un puntito que tendrá más valor si se gana el derby al final eh, eh, analizaremos verdaderamente qué grado de importancia ha tenido el punto de hoy en San Sebastián si el equipo consigue los tres puntos el domingo contra el Valencia. Eh, había que cortar la racha, la dinámica fuera de casa era muy mala desde, desde noviembre que no que no se ganaba que no se ganaba en Gijón, creo que fue en Gijón, sí fue el 0-3 en Gijón y sobre todo las, las sensaciones que había transmitido fuera de casa. Sí que es cierto que el equipo, el inicio del partido no ha sido bueno, Creo que Rubi se equivoca en el planteamiento dándole tanto balón a la Real. Eh, se ha sufrido mucho, se ha sufrido mucho en el, durante los primeros minutos y sobre todo en la parte final. La Real ha apretado mucho, ha perdonado y has tenido esa pizquita de suerte que en otros encuentros no has tenido y que, te han penalizado tanto y esta vez has podido atar un punto. Positivo también el hecho de que el equipo ha reaccionado tras el gol. Eh, habíamos hablado hasta, el aburrimiento que al mínimo soplido el equipo se venía abajo. Y esta vez sí que ha reaccionar. Entonces me quedo con conclusiones positivas, pero claro, siempre y cuando eh, se dé continuidad contra el Valencia. Bueno, pues eso es lo que opina y está en San Sebastián el compañero de Superdeporte Ismael Garra. Pedro, ¿tú con valores el punto? Bueno, bàsicament jo crec que, que més, més o menys com Isma, no? Eh, si el Llevant aconseguís guanyar el València a este punt serà un punt important, serà un punt eh, eh, que farà faena al final de la temporada, si no serà insuficient. Eh, jo crec que el Llevant més o menys ha mostrat la mateixa cara que els altres partits, ah, s'ha vist una defensa molt fràgil, que li han fet moltes ocasions, que la Real l'ha perdonat en la segona part, sobretot Bruma ha tingut dos molt clares, uh mhm. -huh. I, per altra banda, pues, sí, tens a Daverson, que és capaç de, de fer-lo pitjor i lo millor. Avui ha fet lo millor, un remat eh, jo crec que molt difícil el que aconseguit amb l'empat a 1, però també hem vist un Rossi que ha desaparegut, un Morales que no ha estat al seu millor nivell i que no ha, ser, no ha sigut suficient. En resum, jo crec que la Real ha perdonat al final del, del partit i que este punt serà bo si el Llevant aconseguís guanyar-li al València en el derbi del pròxim diumenge. Em, eh, la expedición del Llevant, quina interpretació se feia, Me de la de Isma y de la de, y de, la de Pedro? Isma, ¿tú que estás allí. No, esa, esa ha sido esa. O sea, yo he estado hablando con, con, uno, con prácticamente, pues eh, sí, el grueso importante de la plantilla. Eh, caras de, por ejemplo, de decepción de Rossi, que asume que no que ha vuelto a hacer un mal partido. Eh, la cara de Toño, que se ha retirado lesionado. Tiene, tiene un 15 de tobillo fuerte. Mañana le hacen pruebas y lo va a tener muy complicado para, jugar el derby. Y luego, pues la satisfacción de futbolistas que, yo creo que han hecho un partido notable. Por ejemplo, el caso de Metiani. Eh, creo que ha sido uno de sus, uno mejores partidos. Y la, conclusión que estrellan era esa. Eh, insisto, en lo mismo que lo que decía Pedro. Eh, el punto era bueno, el punto eh, da, da, buen sabor de boca porque la Real ha perdonado y porque al final ha resistido y el punto será mejor si, si llega al derby, si, si, el domingo en el derby el equipo muestra su mejor cara, vuelve a ser un equipo fiable en casa y consigue tres puntos que daría mucha vida. mole vos eh, bolsa añadir alguna cosa más? Eh, Isma, desde la teua eh, eh, eh testimonio en primera persona ¿Habéis estado bien en, en Anoeta? Sí, bueno, eh, durante el viaje hablábamos mucho del partido de Valencia contra el Atlético de Madrid, se hablaba mucho de de a ver en qué manera iba a afectar, no iba a afectar. Eh, eh, se comentaba mucho el hecho de pues, la expulsión de Aderland, eh, a ver eh, los problemas físicos que tiene, si se puede perder partido, o sea, ya, ya te puedes imaginar que también pensando en que las competiciones europeas, la eliminatoria de la Leti y luego también les pase factura, pues hablando a ver hasta qué punto el Valencia llega justo para, para, el encuentro del domingo. O sea, mirando ya en el derby, el propio entrenador Rubi estaba ya analizando el partido de hoy, bueno, eh, si la gente no lo sabe, bueno, cuando tanto los viajes de ida como los de vuelta está pegado a su portátil, eh, analizando virtudes y defectos de su equipo y, de, del rival que ha jugado o el que tiene que jugar y pensando ya en el encuentro en el encuentro del domingo. Mañana entrenan, el martes libre y a partir del miércoles ya pleno rendimiento para, otra final más. Isma, muchísimas gracias y una más a la Benforta. Un abrazo, bona nit. Al nostre company Ismael Garra, el que avui sí que ha tornat a demostrar ser un gran equip és València Bàsquet, 88-86 en canxa del Fuenlabrada, on feia tres mesos que no guanyava ningú que no fora el Fuenla. Hola, Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, bona nit. Bueno, pues eh, gran victòria que torna a solidificar la idea de grup d'aquest equip de Pedro Martínez. Sí, jo crec que un, eh, pes, eh, un pas endavant, no?, el que ha donat avui el València Bàsquet, que afrontava pues, la jornada amb aquestes complicacions, no? que sobretot podia ficar el rival, el Fuenlabrada, que com bé deies no perdia en casa des del passat 21 de novembre, quan va, va, va caure davant el eh, Tenerife, a partir d'ahir, set victòries consecutives, havia guanyat equips de la talla de Gran Canària, Unicaja o Real Madrid, i avui el València Bàsquet crec que amb paciència, en calma, en tranquil·litat, sobretot en la segona part, pues ha pogut cimentar no? una victòria que li va vindre molt bé a nivell anímic en un partit on Pedro Martínez no ha pogut comptar a última hora amb Bojan Dublevich, encara que ha viatjat amb l'equip a Fuenlabrada, s'ha ressentit del seu tendon d'Aquiles i finalment s'ha optat perquè no, perquè no jugarà el, el partit. I és de veres no? que el Fuenlabrada ha apretat, sobretot amb la gent exterior, amb Paunic, amb Estevic i també en l'aportació de Popovic, que s'ha lesionat, el que fora jugador de València Bàsquet al minut 5 de la segona part per un problema muscular ja no ha jugat, ha sigut jo crec que també una lesió clau en aquest cas favorable al, al València Bàsquet, que ha trobat en eh, Justin Hamilton sense Dublevich el seu principal referent i sobretot ja a la fi amb un Fernando Sanemeterio colossal, no? sobretot en triples i amb lideratge d'un equip que ha tingut també en Rafa Martínez i l'encert de Surna en, el, eh, amb els triples, pues, si els punts d'inflexió que a la fi han decantat la balança per a l'equip d'Aronja, que sí. es mhm. manté una jornada més com a co-líder de la Liga Endesa amb el Barça, i que sobretot oblida un poc el que va ser i s'amarga derrota de fa dues jornades ja davant el Real Madrid. Gràcies, Romero. Adeu, bona nit. La, anem a tancar la part informativa en honor i en eh, record del clàssic del mestre Gaspar Rossetti 007, Hora del Gente Secreto. Comença la tertúlia. Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 eh, de la nit i 9 minuts eh, arranca el test de debat de tertulia i d'anàlisi. Avui, ja vos ho hem dit, amb Pedro Valero de Levante, el mercantil valenciano que ataca les pàgines de notícies suplement extraordinari que demà podrem llegir, segur que sí. Hola, Pedro, què tal? Bona nit. Si teniu temps, perquè són 28 planes, però sí, sí, eh, sí, són... clar que sí. Ei, són molt amenes, eh? Se fa... Se... Jo sé que per a vosaltres el que vaig a dir em és una... mm, <laughs> se fa molt mala jugada, Se fa curt. Se fa molt a gust. I la veritat que quan hi ha dies com un d'avui que xuga el Llevant, xuga el València... València Bàsquet. Eh, el València Bàsquet, bueno, pues, eh, dona, dona goig poder fer estar eh, treballant en aquesta professió. Per cert, jo me, me puc unir, si, si puc, al, sí, a l'homenatge a Gaspar Rossetti, perquè, bueno, pues això, la, la gent que hem crescut en una ràdio pegada a l'orella, pues, eh, és una veu de les que mai oblidarem de les que sempre tindrem ahí en la, en la memòria i des d'ací, pues, eh, allà on estic Gaspar Rossetti, pues, que sàpiga que així té un, un oient que mai el, mai l'oblidarà segur que jo valoraria perquè eh, és que he conegut la persona que, que està molt per damunt, mira que per a professional per a mi ha sigut el número un, ningú narrava el futbol, ningú narra el futbol com el narra Gaspar Rossetti perquè avui en l'homenatge que li hem fet eh, al principi d'esport nosaltres del partit he volgut acabar així, els argentins diuen de Gardel que cada dia canta millor, per a mi Gaspar Rossetti cada dia narra millor és eh, el nostre Gardel eh, era molt agraït amb la gent que sabia apreciar el seu treball i eh, tinc per segur que des de t'haurà escoltat i estarà, estarà en Gaspar Rossetti. Bueno, eh, era un dia dur, eh? eh? Avui és un dia en el que ha plorat la ràdio i en el qual està rabiós el, el valencianisme. Folgado ve de Maestalla. Hola, Folgado, què tal? Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, <laughs> tens clar el que li ha passat al... Per cert, eh, vos recordo la pregunta d'esta nit. On està el mal d'este València Club de Futbol? Eh, què se deia per Maestalla després del partit? Quina era la pregunta, perdona? Eh, on està el mal d'este València Club de Futbol? Què te ah. pareix? Probablement 140 caràcters es queden molt La pregunta molt és on està el bé? <laughs> mira, mira, igual hi serà la pregunta. El mal està en el, en el propietari, Manolo. Uh mhm. -huh. És l'origen del mal. S'ha equivocat en tot. És el eje del mal, que diria aquell, no? L'eje del mal, no, però l'home ha pres decisions errònies que està pagant eh, el club. Uh mhm. -huh. L'equip, la plantilla, el vestidor, el tècnic, o els tècnics. Vull dir, és una errada d'estiu. De, Ho hem parlat molt de voltes. Uh mhm. -huh. I lo de d'avui, pues, és una és una més, Manolo, lo de avui, pues, independentment de que l'equip si has jugat millor o pitjor, que per a mi durant un tram de partit li ha plantat cara a un dels millors equips de la Lliga, per a mi, sense dubte, però el partit queda marcat per la decisió final del, del tècnic, de, de Neville, de donar-li canxa a, a Negredo a petició popular, de parar un canvi quan ell li demanava intensitat a Abdenur per a que entrara ràpidament, parar-lo i petición popular donar entrada a Negredo. Diga después el que y diga, Yo creo que demà probablement... Que a mi no m'ha quedat clar, però demà la tele que, que la eh, tele... Eh, la que, tele, eh, esa és la, la història. Tele que demà el dia després va tirar fum. Que ara no, és Movistar Però Zero. lo que ha dit, jo no ho he escoltat, està el nostre company... No, és, eh, a veure si Arturo ens pot posar la resposta de, de, de l'entrenador. Tranquil, Arturo, te dono temps, tranquil. Ja <laughs> sé que vas... El treball que avui està fent Arturo, de veritat, que és encomiable, Arturo. Que se, semblava el comodín del públic, no? Estava ahí Neville... A quién, a quién creus que saque, no? No, no, ara, poc... ara sentirem i ara respostes... És duríssim, eh? Entengueu-me, dins de la gravetat de lo que passa avui, que per a mi este vodevil i este sainet ha sigut gravíssim i que és la confirmació definitiva eh, eh de que eh, al Richard que d'una Vespino li has donat un Fórmula 1 i passa el que passa, de que has posat al teu veí que fa anys anava en el Tomavistas i després en la Super 8 ja anava en una càmera digital fent bodes, batejos i comunions, li has donat a dirigir el despertar de la força. Clar, i això es nota i això és la confirmació la del dia d'avui per si algú encara tenia algun dubte ja no parla del propietari que eh, va al seu rotllo eh, deia, amb tot el que suposa i se bochorno que ha viscut el valencianisme mm hi ha respostes d'oients que sou, són prou, prou gracioses. Vull dir, eh, la de que eh, <laughs> diu, eh, eh, diu el problema és no haver pedido más jugadores. Se ha pedido Negredo y sale. Nosotros hemos pedido a Villa y Kempes por si acaso. <laughs> pues a demanar... <laughs> Val? Però bueno, vull dir, eh, n'hi ha moltíssimes respostes d'estes i avui una molt graciosa que he llegit Folgado, eh, venia jo eh, cap a la ràdio i venia sentint el postpartit ja una de eh, envia eh, ah, sí. al 2331 si quieres que salga Nour i al 2332 si quieres que salga Vull dir, y te cogerá el teléfono Paco Ayestarán, que es el que, es el que está en, en el móvil desde la, la comunicació. Llotja, claro, és el que... Parlava ara Pedro Valero del que suposa l'explicació que dona Gary Neville jo crec que és pitjor encara és que demà, és pitjor. la tele, demà la tele desvelarà què ha corregut a veure, hi ha un problema per a Neville Manolo i és que efectivament demà Movistar 0 que és com se diu ara la, la, lo que era abans Canal Plus que té 70 càmeres en el partit gran de la jornada I que el era el de Mestalla demà amb tot luxe de detalls no sé si a migdia, crec que no se guardaran per a la per a la nit, per al dia després... Jo crec que guardaran per a ah, dia perquè ja l'han fet varies a Neville, clar, eh? amb Sandoval clar, i alguna clar, més que li han fet... Ja, o sea, clar, a Neville ja van lo Saben, saben que no, ahí n'hi ha, carnaza. Però no, però és que ja ho saben. Vull dir, després de, de lo que ha ocorregut avui, ja estan treballant treballant, buscant les imatges i muntant la pel·lícula. I demà van a fer la pel·lícula de lo que ha ocorregut avui i van a deixar nuet al tècnic del València. M'agradaria pensar en una altra cosa, però van a deixar nuet al tècnic del València, perquè el que ha fet Manolo... El problema és que deixaran nuet a Neville pero el aficionado del Valencia pensará, madre mía, y este és el que se le que tragar el any que ve a volta. Però el primer... El, però el primer, el que li fa mal el que ocorre avui Home, i el que veurem demà... És el valencianisme? No, és el tècnic. Home, clar, no, no, per el primer és el tècnic. Però el si tècnic era, era però, futbolista. Però, però, el tècnic vore, era desacreditadíssim, Manolo. Arturo, desacredit... prepara la sintonía de los mundos de Yupi pa Folgado. A veure, Salva, pues a lo que vulguis. si este tío... Posa lo que Si este tío... Pues a lo que Palma, Palma 7 a 0 en Barcelona. Palma 1-0 contra el Betis. I no passa res? Què més dona que faig un canvi que eh, lo de eh, West, con, lo de... con marcha atrás? Li dona igual, jo, jo però... Jo en que ell en el, fotut. En el Z0... Qui si pitjor... ell perdís estava fotut, ja fa temps que tenia que presentar la divisió i arrear cap a Anglaterra. Una cosa és que ell estiga fotut o no, Manol, jo dic que Eh, queda més danyada, eh, més danyat és el tècnic i no, és la no, seva imatge. No, queda més danyat és el València. No. Que este se n'anirà. No, és la seva En la butxaca plena. No, no, no, és la, seva imatge, és la imatge del tècnic. La no, imatge no, del tota tècnic? Això va pegar la volta al món, evidentment. La imatge del tècnic? La seva imatge personal queda molt queda danyada. Queda molt pitjor la del València. La del València danyada. La del tècnic per, per terra. Per terra, Manolo. Per terra. Jo eh, vaig a discrepar a obertament de vosaltres. Jo crec eh? que són els dos. Al final... Perquè este però... se n'anirà i se n'anirà o a un club de l'òrbita propera a l'IM o se'n tornarà a la selecció. Per cert, a finals de mes n'hi ha un paró. El senyor Neville se queda treballant també el València o com li va també el València se va a treballar amb la selecció? Pues mira, la próxima rueda de prensa le pregunte. Claro, esa es una me pregunta la fer la rueda de prensa. Me la apunte y le pregunto. Previa, sería Fort, no. eh? Sería Fort que se ganara en la selección. ¿Sabes lo que sería Fort? que després d'anar-se'n encara tornarà. 12 i 16, fem una pausa, ja sentim a Neville en la primera resposta eh, a la pregunta que li han fet sobre el canvi, que si no l'has sentida, Pedro Valero, te dic que vas a flipar. 12 i 16, pausa per a la publicitat i tornem per a eh, continuar amb el debat d'avui. Dia dur en Mestalla, eh? Gent que ens envia missatges que se n'ha anat plorar del camp amb un senyor amb 65 anys, eh? És dur això. 12 i 16, una pausa i tornem. Dale traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con traca los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. O a falla es de categoría internacional o pues en cara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación traca es gratis. Dale traca al móvil. Tranquilo, tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Fundación Laboral de la Construcción. Fórmate con nosotros. Cursos adaptados a las necesidades de las empresas y los profesionales de la construcción. Con centros en Valencia, Castellón y Alicante. Infórmate en el 900 11 21 21 o en comunidadvalenciana.fundacionlaboral.org. Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana. Aprender a construir un mundo mejor es nuestro trabajo y nuestra pasión. Recuerda, 911 21 21. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 18 en la tertúlia avui amb Pedro Valerio ha folgado. Eh, a més, eh, ha sigut pregunta directa, crec que de, ha sigut del company Frank Guaita, que li ha preguntat a eh, Gary Neville en la primera pregunta. que había pasado también el cambio. que desde la galería donaba la impresión de que, era la, que un cambio a petición popular. Voy a decir, en, la retransmisión como los músicos de las orquestas de verano, a petición de este público que tanto me estima. Entonces, pues yo tenía un chorro de voz, los pajaritos, el tractor amarillo, la que fuera, ¿no? A petición de este público que tanto me estima, Negredo, Negredo y Negredo al camp. Ha sido petición popular? Yo creo que la explicación... Pren nota perquè varias diverses frases para a nota. tira No, de ninguna manera. No sabía inicialmente que a Santos lo habían expulsado. Álvaro iba a saltar al, tener, al terreno de juego, iba a salir a Negredo y eh, me dijo, oye, que han expulsado a Santos. Así que se ha girado y le dice, Adenur, sales tú y Álvaro se ha sentado. Y el cuerpo técnico me ha llamado y me ha dicho, oye, ¿por qué no intentamos jugárnosla y tenemos a, a Cancelo, Mustafi y Sequeira solo tres atrás? Y hemos decidido jugárnosla y hemos cambiado de opinión. Y quizás eh, por esa confusión estábamos cambiando inicialmente a Álvaro y cambié de opinión pensando que nos interesaba otro central y decidimos ir a la decisión inicial porque el cuerpo técnico y yo pensamos que teníamos que, que jugárnosla. No ha sido por que lo pidiera Mestalla. Y quizás eh, con la primera, con el primer cambio hubiera sido la mejor opción. Abore. Con diría que ya en Te voy a decir una cosa más de lo que tú digues. Yo he visto unas imágenes de Enzo descollonanse el de la escena. Pero imatges que... Yo es que t'anava a de eso Yo futbolista del Valencia Es que han seguido varios segundos Porque Abdenur estaba sentado al de Enzo Y de repente la cámara enfoca la banqueta, el realizador no se dona Conte Y se ve a Enzo descollonarse. se esa imatge Además se va seguro. Enzo Enzo estaba Descollonando de lo que estaba veient, de lo que tenía davant Y de lo que estaba corregent. Igual que se va la reacción de Negredo calent como una mona Y de lo que... Es que además <laughs> se va todo. tot. que además el técnico se va a quedar nuet. És que demà va és ser... que crec que ho ha fet tot mal, no? no és que no ha fet res bé, o sigui, res. Perquè si damunt diu que no s'ha enterat de l'expulsió de, de Com pot eh, dir això? O sea, com pot dir <laughs> no me da cuenta de l'expulsió? I després, des de atrás, ¿no? el corpo tècnic m'ha dit oye, que igual igual és millor jugar con tres. Atrás, eh, y pues vale, pues sí, pues, pues es verdad, igual és millor con tres. O sea, és que no, no queda bé ningú. Més mal que no hi trava Jaume Domènech. No perquè si ningú. no trau. Però, i després al final diu, aunque igual era buena la primera decisión. ¿La primera cuál? Tal de Negredo? Sí, de Abdenur? ¿A Brian o Barrabás? ¿A cuál queréis? ¿Quién era la...? Claro. <laughs> ¿Quién era la primera? ¿Quién era la primera? Que también esa banda que el públic de Mestalla hecha y de manía Negredo Con si fuera salvació. Pero bueno, això ja és un altre, és que després van dir que li tinc Negredo. Este en lo de siempre, no? no creo que la, la, defensa al cácer porque perquè de la casa, no, manía Negredo. sí, yo trobo una, explicación jo, jo una la xue, no? Que se la xue. Crec que la grada volía que se la jugaran dos, A dos, a dos davanters, ya está Pero això li demanava Negredo, Negredo, Porque volían dos puntes. Y si la grada te demanda que lleves a Alves Y poses a Negredo, el poses? Jo trobo l'explicació al per què la grada cantava si Negredo, lo greu, si lo greu més enllà de, de demanar a Negredo com si haguera sigut pitxitxe amb el València sis voltes i com si haguera salvat el València eh, eh, eh, en milers de partits decisius eh, i després vos agradarà més o menys jo ahir no, eh, jo parlo dels mèrits de Negredo en el València val? Eh, més enllà d'això si logreu és que l'agrada demana un tio i l'entrenador fa cas encara que després ha dit que no que torna a dir demà veurem no, no, demà Manolo va ser terrible demà va ser terrible Pero de iba a ser terrible, además. Es que no te hicida, no te... no tengo ninguna escapatoria. Es que Es que va a davant de 40.000 y de davant de Seto With 8 cámaras con Salva, que demà van a Que a més una fixa perseguirlo todo el partido. ¿Y el dragón de los cuantos ojos, Diwen? ¿Qué te? ¿Qué? La cámara Isa del Plus es el dragón de los. No sé, cuántos ojos. Pues el Drakis es el de además. Bueno, estén quédanse del vestidor, pero lo que decía Salva de, Enzo Pérez, ya no no entra ja en el tema de la comunicació, perquè si la comunicació és tan fluida com el que ha demostrat en la, esta resposta en la sala de premsa, estem, botuts. estem mal. Però després, quina credibilitat ja, ja no a fora, sinó de cara al jugador, de cara al mateix Negredo, de cara al mateix Abdenur, quina credibilitat pot tenir un entrenador que, que para un canvi dos voltes, que se para a veure què diu el públic, que se para a veure què diu el segon, el tercer... la pregunta és, eh? qui li ha dit, qui li ha dit eh, no saques Abdenur, saca Negredo? El germà, Angulo, ¿qué qué voy a decir? Negredo. Negredo. <laughs> Abdenur. Abdenur, <laughs> no me saques. <laughs> Ya, yo ya pensé se cosa. ¿eh? Simeone. Enzo. Simeone. El Mono Burgos. El Mono el propio Ortega. Lo que no puesto es que Tierra de Madrid arriba me estalla. que voy a ir... me está ahora en la redacción. o sea, me estalla un camp que es era inexpugnable, que traer un punt de estalla era, vamos, eh, que solo fe en el Madrid del el Barça y cuán podían. Y ahora... el que no trau un punt en Mestalla és quasi un, un fracàs. O sea, qualsevol equip de la Lliga Espanyola ve, arriba a Mestalla i trau un punt. I que arriba a de Madrid en un entrenador com Simeone i tu el que tingues és a, és a Neville. I això és la, la diferència. Probablement en la plantilla sí que algo millor la de Madrid, tampoc serà molt, molt millor, uh mhm. -huh. però la diferència està que tu tens un entrenador com el Xolo Simeone que implanta un estil, que implanta un missatge, que té l'equip enxufat, que, que, vamos, lo que diu Simeone se fa, <clears throat> i tu tens a un tio que va fer el canvi y, i no sap si el fa, si no el fa, no sap si han posat de Ran Santos, no sabe explicar-ho. I és la, la diferència. Mira el tio de Madrid d'avui, jo entenc que el València té que haver malestar perquè avui l'Atleti de Madrid per a mi era vulnerable. M'explique. No estava Godín, que cau a última hora. Ja no tenia Savic. Li toca jugar a un, a un central de l'escola de futbolistes o que va firmar fa tres temporades, francès, 20 anys, només havia jugat en la Copa del Rei. Debuta avui com a titular en la Lliga. Estava José María Jiménez al costat. Mm, no està Augusto que complia cicle d'amonestacions. Li faltava altres fu altres futbolistes en el mig del camp. Carrasco no podia jugar d'eixida perquè acabava de tenir alta mèdica. I Xaleti Madrid, que era més vulnerable mm, de lo que ho haguera sigut si haguera tingut totes les seues peces, o si sol s'haguera tingut a Godín, pues avui te pega un passó en Mestalla. Això és el problema. Que este no és l'Atleti que guanya 0-1 en el Bernabéu, I, eh? I damunt, este és l'Atleti més minvat. I damunt jugant a l'atac, que és el primer que se li ha preguntat a Simeone avui en roda de premsa, uh mhm. -huh. perquè Simeone habitualment se li qüestiona o se li critica que l'Atleti de Madrid siga molt defensiu i que apenas arrisque. I avui per a mi l'Atleti de Madrid ha sigut, que és el primer que li han preguntat a Simeone en roda de premsa, ha sigut molt ofensiu, ha jugat al futbol en Mestalla, t'ha pegat un passó jugant al futbol l'Atleti de Madrid, no defensant, no sent rocós, no, no sent agressiu, no fent faltes, no, que ha fet alguna, evidentment, però t'ha jugat al futbol a l'Atleti de Madrid. És un Atleti de Madrid diferent que t'ha guanyat també amb, amb Estalla. També te dic una cosa. Uh mhm. -huh. mm, si Neville no s'equivoca en l'últim canvi, probablement a les d'ara estaríem parlant d'una altra cosa. Però Perquè que... ja, ha, ja han hagut moments de futbol del València en el partit d'avui on l'equip ha sigut superior a l'Atleti de Madrid. Uh mhm. -huh. Però a pilota parada te, jal, te casquen un altre gol després ve la de Alves, que esta és una altra, la de Alves és una altra, i després tens lo del tècnic. I s'han quedat en lo no, del, del, i quedat en lo del si tècnic, que de, Si el problema d'Alves mm. és el mateix que el de Negredo i Abdenur, és el tècnic que el posa. Sí, bueno, però... Sí, correcte. Que Alves se menja un gol? Qualsevol porter se pot menjar Alves... un gol. Eh, acabem de veure una eixida de... En, en percent... de Casillas. <laughs> De Casillas, que crec que encara estava amb Bertinos Borne, menjant pernil. <laughs> Val? però que en percentatge Alves ha fallat prou més que Jaume i que, i que Ryan. Mm. Si tu agarres els partits que ha jugat Alves i els fallos que ha comès amb gols com a conseqüència d'aquests fallos i agarres els de Ryan i els de Jaume, en percentatge mm el porter que més falla ha sigut eh, Alves. Estic mirant les imatges que ja és a penjada eh, 0 Plus o com se diga ara, Movistar Plus eh, el descollon en la banqueta és absolut dels jugadors se descollone quan, li, quan, quan bueno. el senta i el, tor i el torna a felicitar perquè Però el demana Negredo, Mestalla. Negredo no està descollonant-se, ¿eh? eh? Negredo no, no, està per pa enviar algú a fer la mà. Negredo, Negredo ha dit absolutament de tot i volem de tot. I volem de tot. Però, però a la fi, eh, la imatge és dantesca, eh? Jo parlava de Sainer, de Vodevil, de comèdia, però la imatge és dantesca, eh? es la penjat un oient, eh, José Miguel García, al qual li donem les gràcies. Al Twitter del programa? Sí, sí. Pues retuiteja-lo perquè... Ja, la... ja està retuitejat. Ah. Ja està retuitejant. Perquè la gent ho veja. Però, però la imatge és dantesca, eh? Va donar Els futbolistes... Però tu me dius, Enzo, n'hi ha més d'un, eh? Jo solament he vist a Enzo perquè pues, la càmera... N'hi ha més d'un. Ah. Sí, sí, sí. N'hi ha més d'un partint-se de, la, de la rialla de lo que hi havia ahir. Vull dir, és molt dur. Encara que estem quedant genovès... Sí en el fet allà del canvi, que dona per a molt, i jo sóc el primer que ho entenc. Però és simbòlic, diu molt. Diu molt. canvi diu, diu molt. que definitivament eh, ja sap... Que no està a l'altura. Ja està, si no n'hi més. Ja sap que definitivament, eh, eh, eh, vull dir, eh, pues no, no dona. Al final no, no, no dona i, vull dir, eh, quan tu no no dona, no dona més de sí. Val, pues, perfecte, pues no dona més de sí, pues eh, no dona més de sí. Val, eh, Ah, fins ahir, ah, això ja ho sabem. Hi ha que analitzar més coses. Hi ha que analitzar que cada volta que vas a jugar contra un gran, clas, 3 de l'Atlètic Ló, clas, 3 de l'Atlètic Madrid. Ixa. Bueno, però podem, ja que, podem tirar la vista arrere al Madrid i al Barça. Ja que analitzar... També. Sí, sí, sí, sí. Eh, però no estava tan contaminat l'equip. Ja que analitzar... Bueno. És que per a mi, Sala, vaig a ser molt clar. Esta plantilla és molt curteta de futbol, mm. val? molt justeta. Sí. Val? Pero damunt un entrenador que la fa pichor del que es. muy la culpa no es només de Neville, eh? te ho estic dient claro. La plantilla dona pero al que dona. ¿Vale? Es como si me poses a mí mi me envíes a Río 2007 a competir en 100 metros lisos. Lo menos mal es que la segona y me caiga a terra. esto es lo menos mal. Yo done pero al que done. ¿Vale? Y yo no estoy correr a perder ni el autobús. jo perquè l'autobús i no corre, m'espera el, el següent. Val? Porque Neville és el mateix però a la banqueta de València. No està per a la banqueta de València. Entenem que l'equip és curtíssim, Neville el fa pitjor del que és. Vull dir, quan a la fi no és un futbolista, ni dos futbolistes, ni quatre futbolistes. Quan a la fi, Neville, que s'ha encabotat en alçar murs en paterna, en lloc d'alçar un mur en el seu equip. I és que va alçar. I és que Balsar, si li deixen. Els que Balsar, si li deixen, clar sí. que li deixen. Qui no li va deixar? Com dèiem un pare últim a la glòria. Qui ha fet això? El fill de l'alcalde. Que passe la música. Doncs pues Neville és el mateix. El fill de l'alcalde. Que passe la música. Val? Però esta plantilla, Salva, el entrenador la fa pitjor de lo que és. Siguent una plantilla molt curteta, no li tiro tota la culpa a l'entrenador, eh? Ell és el factor diferencial para que esta plantilla siga encara pitjor del que es. Pero si no cuestione lo que estás ah, comentando, pero también... No, no, lo que estás ah, comentando tú yo no cuestiones. Si el problema no es que Neville mm, esté así, el problema es que Neville no, no tendría que estar así y que la decisión que se va a prendre con se va a hacer fuera en uno pues tiene que ver sido la de portar un técnica en más más en más experiencia. Si yo creo que ahí todos de acuerdo, Manolo. Però jo també te dic una cosa, si avui el tècnic no monta el pollo i se que monta i fa el ridícul tan espantós en el canvi, mm, probablement... Però és que el fa. Sí. Però, sí, però haguérem, analitzat, a la fin analitzat el xoc i no haguérem arribat a la mateixa conclusió. Ah, a veure, anem a, anem a tancar una cosa. El Esperpent ja arriba amb un 1-2 en el marcador, és cert? El tercer, sí, sí, clar, el tercer ja estava. El Val? tercer arriba després del canvi. Correcte, però el 1-2 ja estava. Sí, acaben de marcar el 1 A la fi, n'hi ha dos lectures mimètiques fa 10 dies i avui. I és que un partit que arriba empatat al descans, en la segona part l'entrenador rival fa moviments de pesa i te guanya la partida. Com Valverde. Exacte, el mateix. El mateix. I sa lectura és aixina. Sí, correcte. correcte. Ergo tenim un Don Tancredo, que no se considera en anglès, en la banqueta del València. Correcte. Val? Mentre en la banqueta tenim a Dornicanor tocando tocant el tambor o menos recursos. O tens una plantilla, en plantilla. Menos, menos recursos. Que, que avui crec que tens una plantilla amb menos recursos que l'Atleti Madrid. Perfecte. Perfecte. Te la puc comprar. Però no, sempre... Clar, clar que me la tens que comprar. Però sempre... No pots comparar. No, no, no pots comparar, evidentment. Però sempre l'inici del caminet que te conduís al, al precipici comença igual. El entrenador rival canvia uh -huh. i el València fins al tercer canvi demanat a petició popular canvi de peça per peça. El Xolo ha manejat el seu equip i la disposició tàctica del seu equip, Gary Neville no ha manejat el seu equip ni la disposició tàctica del seu equip. Uh -huh. I són dos realitats inqüestionables. 12 i 32. Fem una pausa i tornem per a, a eh, llegir els missatges en el Twitter, que avui va ser impossible amb tots, però tira fum. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Cuar de Poblet, Valencia a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. A las 12 y 34. Eh, Toche es imposible Pero eh, Además de Jill alguns. Diu, eh, eh, por culo, diu, ¿Cómo es posible que un entrenador Vaya a posar un central en un menys Y que siga la regla que le diga que posa Negredo? César diu, habría que decirle también parte de la afición que Negredo es un desastre y pidiéndolo daña en la titularidad de Alcácer. Mesca Pandamonte Pedro Sismo diu, cuando el traductor, cuando el traductor dice que el equipo ha jugado mal, no dice eso. Gary dice as, o sea, sé como el culo, repasarlo. Pues repasaremos otra vuelta y se... A lo mejor voy a decir as algo. el Asa voltes es un comparativo en... Eh, Asa... Probablemente as a... Probablement tinga que el <laughs> oyente raó. Ho repassarem. Alberto García sobre cómo está el mal de este València salió por orden Cayo Lim Méndez sin uno. Rafael Payá de una plantilla pagada a precios de oro, de calidad ínfima. El menor culpable el entrenador. Loren dio la planificación de verano y el doño por permitir lo que pasó. Aaron Cano cree que el Valencia con el Atlético y la Mulgul y han chafen el acelerador y se van. Josep Diu, planificación esportiva. Paracetamol Diu que vuelva a la portería Ya Mella, por Dios. Hoy ha cantado Diego Alves una alba completa. José Montó Diu, el entrenador de Traca. Los jugadores sin ánimo, sin calidad, sin actitud, pena y vergüenza. En la cabeza Diu, Alfonso Gómez Lobo, en la de Lim, en la de Neville, en la de Nuno, Méndez y jugadores. Juan Pisu Diu, planificación deportiva. Carlos Armi dio en la mala calidad de la plantilla el deficiente entrenador. Fernando Pacheco dio por lo menos acertado la porra. He echado de menos lo de este equipo, es una lágrima. Em, diu, eh, el problema es que no mal, ni a Molch. Emilio Fons diu eh, que si a Gary... a votar la página. Eh, J. González dio mala planificación deportiva con entrenador de algunos jugadores que no tienen nivel ni de segunda división. Peter Lim dio faltarían caracteres, pero ahora mismo solo siento tristeza no viendo en casa competido en Valencia. Agustín Ton como, como dice mi abuela, el que vende acaba. Estamos fuera no hay más. Harán lo que despase por los mismísimos. Ajo y agua. Miguel Molí, inexperiencia en el banquillo, en los jugadores y en la directiva. Hoy se ha equivocado con el cambio hasta la grada. En fin, tal vez <laughs> tiráis, la culpa del cambio a la grada. Esta es recurrente a mí. esto no la había visto yo. Claro, la grada que era de Em, eh, Tavo de sobre el tema de, Gaspar Rosetti dio una triste noticia valga homenaje también del Soyez capa un gran y honesto periodista eh, que amb, eh, que la añoranza escoltàvem. Eh, José Vicente García Lario dio los entrenadores y la plantilla y el responsable Peter Lim. Javi están los caprichos del amo jugando al comunio con el Valencia. Poderan uno Méndez y segunda por un amigo de Mister. Nandiu diu desde Wii el hola ha una unidad móvil, permanente para seguir a Gary Neville. Antes o después para una altra. Ramón Alcaín García no hay creador de juego. Medios y medias puntas no defienden. No se marca el hombre. Alcázar Ramón balón en el área. Juanjo Cuadros. Recorre lo que dio Salva. La imagen de Valencia arruina, pero la Daniel Mil es pichor para demandar banquetes después de lo de Wii. Ramón Alcañiz Dios y los cinco del medio campo no crean solo balones atrás, sino ayudan en la defensa. Medio campo superpoblado, pero inútil eh, Spider Amundiu, pésima calificación. Méndez Timador, Nuno Ególatra, Lim Ignorante, Laijun Ninot, Neville Inexpert. Pues, eh, Sempreamun Diu, en no tener entrenador. Infinito Caramelo Diu, Tatocat o Charo Montes Diu, Lim Méndez y Neville. José Luis Diu, el más quien tiró a salvo y Rufete. Aaron Cano Diu en Singapur, ahí está el mal. Elisa Diu en el miedo. Carlos CF dio sin comentarios, lamentable, esperpéntico. Carlos eh, V Dios lo más peligroso en el Valencia es la pasividad de la afición, que asume sumisa la lamentable situación sin protestar en el palco. Méndez fuera del Valencia Club de Fútbol. que ahí Dios el mal del Valencia es el técnico, claramente, Es por no y pesar la, casa, la cantada de Casillas, espectacular Pero que digo antes. Sí, la verdad es que voy en tu casa o en la mía. 12 y 37. li va passar això sou de cara a l'Europa League factura o és una altra competició? Buf, és que era parlar de l'Europa League, <laughs> Manolo. És complicat. No sé, més, són dinàmiques diferents. Eh, L'equip suposa que intentarà oblidar-ho, sap que és l'única... Eh, L'últim que li queda a l'Europa League, no, no queda altra a camilla para continuar vius en, la temporada y supose que, que tendrán fer La cuestión es que, Neville va a arrastrar a Soa toda la semana. Yo creo que no va a ser ni un día ni dos, Yo creo que va a arrastrarlo toda la semana. va le y y y le afectará su pose. Pero yo creo que la plantilla sí que intentará hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Yo creo que... La plantilla? ¿Tú has cómo estaba en el cambio? Pero ya veréis. Es que ya es que una cuestión de dignidad personal, supose, ¿no? El fe de, que no te guañen toches de equipos, de que tienes que guañar algún partido. Yo creo que es una cuestión de dignidad personal de, los futbolistas, que tienen que traerlo ya per me Es que el Valencia y el Scout y la afición. ya es una cuestión personal de ellos. pero que estén bien que, vamos, están, yo no, están a, millones de kilómetros de años luz de, la Segua mejor versión. Yo creo que per han de cero. Yo, Manolo, yo una pregunta que surt en el ambiente, si l'IM eh, va a ser capaz de renovar a... Esa es la gran pregunta a de hoy y esa es la gran pregunta a de hoy, Manolo, que uh lo que molta en casa dirá, bueno, y no serán capaces que sí. no serán capaces de renovarlo. Él van a renovar. O sea, Lim, Lim y Meriton van a renovar a Kevin Evil. Pues que se tengan las consecuencias. Y no sé lo que pasará, pero van a renovarlo. O pues sea, a Lim no le queda ninguna ninguna ya, ya no le queda ninguna excusa. Eh? diría, cuando venga a Lima a un partido ya ya no cree que ni que algú que pudo defender Es la mega sensación, eh? Cuidado, puc equivocarme pero creo que él van a renovar, Manolo. Jo també, jo ara mateix, jo pense que el van a renovar. Crec que van a renovar-lo. Jo ara mateix també pense que el van a renovar. Hi ha detalls significatius, hi ha gestos, hi ha respostes, i jo crec que van a renovar-lo. Pues, eh, S'està pla sí. planificant coses, en Paterna, per exemple, és pues, que la informació pues, de... Ves i demanar tu que s'abone algú al, al València Clar, a Mestalla. I és la història. Però jo crec que la gent Manolo no va abandonar Mestalla. No estic, estic en, totalment en contra de lo que tu deies a l'inici del programa. La gent anirà i, i se calfarà com una mona, però la gent no va deixar d'anar a Mestalla. Jo t'he que si continua Neville, el baixó en els abonaments va ser jo important. Crec no. Jo crec que no. Ho podem preguntar en el, en el WhatsApp, per exemple. Ho podem preguntar, sí. Ho podem preguntar podem en el WhatsApp. Preguntar. Jo estic pensant, Manolo, eh? A mi... Jo crec que si no un gran fitxatge, si continua l'equip més o menys com està però és que no i poden, continua Neville Eh, però és que no poden vindre grans fitxatges senyors no. fair play financer no vas a jugar a Europa l'any que ve bueno se pot fer se pot és injectar, que se, pot, se, pot, que... se pot injectar diners en l'entitat no, també? Que, que, no, que, no, que no ho deixa la Lliga. Injectar diners tampoc? No deixa la Lliga. Injectar diners no tampoc? No deixa la Lliga. Injectar diners tampoc? Encara que els injectes, no te puja el fair play financer, Salva. Jo ahí discrepe. Eh? No, no, no. Per, per, eh, consulta en qui vulguis. Jo ahí discrepe. I te dic una cosa, mm, depèn de futbolistes que vinguin l'estiu, eh? Anirà la, la, la, la gent se traurà l'abonament o no perquè això és una altra. No, no ja... agradar el tècnic, Salva, però igual t'agrada... Però, eh, Salva, eh, no, no, sé. és, no és ja només els que puguen vindre, és, que, és, és, és que votaran anar-se'n també. O els que vendran. No, no, i és que, i és que votaran a Arsène. O els que vendran, es que millor... no els que, vindre, los que vendran, sino els que venderán, els que vendran. Sí, sí, sí, sí, de vendes. Clar, de vendes. No de vendes, sinó de vendes, de vendes. amb, amb B. E. De vendes. Baixa. Sí, clar. Però vamos, que jo tinc la sensació de que van a renovar-lo. Mira, puc estar equivocat, Respeto ganas yo me daría de baja. El primer. Uno. Uno, no, no, pero es que ya te puedo enseñar eh, Uno. En el, en el mòbil meu d'amics, que m'han dit, jo que ve, si continuo tío este me dona de baja Enséñamelos. <laughs> ¿Cómo? Enséñamelos. pero es que qué vas a quién quién quin, quin missatge d'il·lusió vas a vender Pedro, Pedro, Pedro, cap il·lusió amb la banqueta. que no sé. en un tio que, que, no que t'està portant... Que és no que ara, jo crec que ara la gent voldría que tornaran uno. Però és que Preferiria no, que tornaran uno. Això és una altra gran pregunta. Que no sabem... No sabem la, la, la, vaig la setmana passada, eh? Sí, sí, ja lo sé, lo sé. Y no sabem la que gent, va que per la mania que hi uno diu que ni, ni l'un ni l'altre, val? Però que... No sabem el que va a ocórrer. Vull dir, no desconegam mis plans mm-hmm. de... No, no, jo, vau, yo per supuesto que, que desconec lo que va passar. I pot continuar sí que esa la sensació de que... Però desconegam si van a venir futbolistes i quin perfil de futbolista va venir. i si va resultar atractiu o no per la grada. Jo, jo no sé. Jo no ho sé. I quin futbolista van a vendre? Uh mhm. -huh. Tampoc ho sé. No, no, jo Però jo des d'ací no si puc no... dir va renovar Neville i se va buidar Mestalla. Pues no ho sé. Per què? Perquè depèn de moltes coses. Jo tampoc ho sé, però corres el risc. Corres el risc, clar que Perquè si un, si un cop d'efecte, sin ser si una bomba que dirien uno... Però si a Neville, que... el, si a Neville el rodeixes de futbolistes bons, pues igual, la, la gent no abandona Mestalla. Digo yo, pero es que desconecto lo que va ocurre respecto a la política de fichajes, eh? <laughs> Mira, eh, eh, Pedro Sismo eh, en la página de Bet365 se están partiendo el culo de Neville con la imagen de su cara en el cambio de Negredo. No, no, pero que les imágenes estes que, que hemos ha pasado un oyente pues son, Son, terribles. ¿Y la de Negredo? David López, yo creo que me donaría de baixa. De Davis, yo no renuevo no por Nobel, sino por Méndez y Lim. Eh, Jorge, yo hace un par de jornadas que tenía claro que no iba a renovarme el abono. Stevich, si renova Neville, no cree que pegue Baixó, pero desde luego, si renova, yo también doné de baixa. La gent està calenta per un partit i per un gest puntual. No, no, és el un partit no, salva. I en estiu... Que no, salva, que no espero un partit. Tot això ja està passant, que Manolo, no que és futbol, un che. Que no espero un que partit. Que és futbol, Manolo. Serà futbol i tot lo que tu vulguis. Mm. I jo... Eh, mos queda avui de manera criticar. A partir del dimarts remarem per al tema d'Europa League. Pero però, a la probablemente pero Pero per te es que remar, però, pero no, no, no, però no, que remar, a Porque Perquè, perquè crec que toca. Toca perquè toca. Perquè yo creo que sí. Perquè, no ho entenc, que remar. Perquè... Perquè que remar. No, tú tienes que contar lo que pase. Lo, que pues pase. Pues no tens ni que, remar, ni que, fuera que foradar la piragua, no. que no se puga remar. En efecto. Ya está, bé, pero home, però, però, jo, però que cal donar, de cara a una competición en la única en la que queda estàs viu, sí, i haurà que donar algo de aire fresco. Contar lo que pasa. Ya está. Y si pasa algo durante la semana, ho contarem también Ja està. Jo no, jo no he dit en cap moment que se va desvirtuar el missatge informatiu d'esta casa. Creu de remar em fa molta gràcia. Val? Però també és que l'única competició que tens... Però és que probablement, que és on vaig allò, encara que intentem ser positius de cara al dijous, a la fi, el, probablement, i espero enganyar-me, el dijous, la realitat ens tornarà a pegar una altra galtada. O no. I al final, per molt que tu facis tres fitxatges, en la jornada 4 de Lliga, probablement t'hauràs pegat una altra galtada de la temporada vinent. Home, Manolo, jo això sí, no puc salva. garantir. Ni sé que van a vindre... Jo tampoc. Però si la planificació esportiva és tant que va continuar Gary Neville, vull dir, si no pinta, hi ha una... Pinta si, que va continuar. si n'hi ha una planificació esportiva que contempla que l'actual desastre en cames que n'hi ha en la banqueta del València i que es diu Gary Neville va continuar perquè si no crec d'entrada en aquesta planificació de l'entrenador per, què tinc que creure en la, en la planificació dels fitxatges? No, si, si jo t'entenc. Jo t'entenc. Vull dir, Pedro, per què hi ha que fer un exercici de fe? <laughs> No, no, no, sí, tu, jo... Tu l'entens? Jo ja te di que... Tu antes ha folgado, güey, que jo he folgado... Me está pasando como a Gary Neville a mis ojos, que no mantengo. Te estaba en bola, güey, folgado. Sí. <laughs> Home, jo l'únic que dic és que si el dia que... Yo voy a no sé, aunque será en abril i tal, o que pot ser en abril, quan se renove a, a Gary Neville, lo que diré, la, oferta... Ya hablaremos en abril, si és que ho va pues I ese dia jo no crec que el valencianisme estigui content. O sea, dubte molt que el valencianisme estigui content perquè Neville va, va continuar. I sobretot si li fan un contracte de dos o tres anys, pitjor encara. Perquè és molt complicat explicar o justificar no que Gary Neville va seguir en el València. No és que no pots. tens res a aferrar-te, no tens ningú rendiment positiu de l'equip. I eh, se me va, o sea, se, me, se me fa costar amunt pensar en un estiu il·lusionant per al valencianisme. Si ja està fotut, dir-li que va seguir Neville económicamente, sembla que no podrán hacer grandes esfuerzos, La plantilla dona para lo que dona, Va a ser, un final de temporada y un estío complicado de, gestionar. ahora, que sí, que también era refolgado, que eso acabará, igual en Europa League vayas i arribes a semifinales, o arribes a la final y la gente se ve amunt No sé, o sea, todo tot pot canviar. Però eh, man, o sea, equivocar-te i continuar mantenint en l'error, mantenint l'aposta en per, per explicar això i perquè la gent t'ho compre mm, va ser difícil. Jo crec que la gent ja no t'ho compra. Si ara elimines l'article de, de Bilbao, què passa? Saba, pues que la gent s'endurà una alegria momentània però que a la fi la realitat... De... de qui serà mèrit? Eh? De qui serà mèrit? De qualsevol més de Neville. Això t'ho dic jo. Perquè si ha funciona en aquest equip és l'autogestió. I per allà, potser, una competició curta te pot salvar però jo, a dia d'avui, després de veure com, com les constants vitals d'este València, me costa molt creure que tu pugues eliminar l'Atleti Bilbao. I jo no ho sé, igual Salva que està més, més prop, però els futbolistes emblema de, del València, Gallà, Alcácer... Això xores estan, estan a gust en, en Neville? Estan contents? Si, si saben que Neville va continuar... continuar... notícia que jo tinc és que es passa el que passa volen continuar. Perquè igual tens perquè, ahir fet, algun crac... Fet, que algú, diu, ja pre, algú ja ha preguntat i els jugadors han dit que no se menegen. Val? Això és l'última notícia que jo tinc. De fa 5 dies, aproximadament, només. <laughs> Però també te dic el que n'hi ha. I el que n'hi ha és que si continues forçant la màquina torna a dir a mon pare en pau descanse. A la milla la burra no come cansar-los mai, eh? 12 i 47, vinga, fem una pausa, tornem i encara hem de fer eh, la porra de velarte que no hem sortejat. Ara de seguida sortegem, vinga. Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Hola, soy Boro Contreras y vos espere toches caf de semana en la Vía Láctea, un programa de rock, pop, soul y mil ritmes mes. Durante una hora repasarem junts els millors moments de la música contemporánea, les seues historias, anècdotes y els principales èxits que marcaren el segle XX. La Vía Láctea los domingos a las 10 y media de la mañana y también por la noche después de Sports 97 la Vía Láctea, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que se puede bailar, con Boro Contreras. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 49. Eh, en el dia d'avui, a més, eh, el partit ha acabat en eh, dos nous lesionats que ja veurem com estan de cara al partit de a veure, ja League. Que, me diu en Twitter si jo, jo no sóc conscient de la debacle que <laughs> suposaria per al València que continuarà Neville. Vull dir, mm -hmm. jo no estic dient que jo vull que aquí continue Sino que yo digo que crec que, que va a renovar. No, no, yo ahora mateix también. Y que, evidentemente, eh, Neville no tendría primer que estar así y que que el Valencia necesita es un técnico, evidentemente, en mayor experiencia. Pero cree que Meriton eh, le va a dar continuidad. y Paco estar pregunta, y a todo esto, ¿Suso tiene velo en este entierro? ¿Es copiado de piedra? ¿O cuál es exactamente su pues papel Suso en el club? Pues que pot que probablemente afecten a determinados futbolistas. No a tots, y, evidentemente, no si continúa Neville, a la figura del entrenador. Desde el día en el que mm, al Valencia le fan set gols en el Camp Nou, la opinió de Suso es se al tècnic i el tècnic continua. És que el paper de Suso, de Suso és complicat, eh? Un director esportiu que té un entrenador que no vol i que l'entrenador sap que no el vol eh, és complicat planificar una temporada, almenys en algun tipus d'influència, no? Uh -huh. o sigui, mhm. en, quina, en quina actitud van a reunir-se Neville i Suso per de fitxatges quan Neville sap que Suso no el vol? Però és que així n'hi ha... I Suso sap que Neville mana més que ell... Corre, però així n'hi ha diverses coses, vull dir anem, anem al, al problema darrere. Val? És que la qüestió és no tindre un de, un transportiu, és tindre-lo que funciona, que tingui algun paper, si, si el tens simplement per a, a callar boques o, o que, bueno, pues, xueix el rol de cara a la premsa i tal. Però vas més enllà. Quin valor té? Ara, ara estava dient, si guanya el diumenge, eh, si guanya el dijous a l'Aleti Bilbao, ara mateix la impressió generalitzada és que el València ni de conya eh, eh, pot carregar-se la Bilbao. És eh, correcte. Val? La impressió sí, és sí, sí. Seria un accident. Eh, correcte, seria un accident, en efecte. Seria un balaïdos. Seria un balaïdos. Val? En efecte, més enllà d'això, uh mhm. -huh. més enllà d'això, la sensació és que tens un entrenador que no sap per on va. Tens una plantilla curteta. Val? I tens un propietari que probablement va renovar l'entrenador. Val? Per tant, vas a... tens la pinta, que és a la l'arrel del problema que ja hem llevat, de que vas a continuar cometent les mateixes errades i mandes a l'entrenador que vas cometre l'estiu passat, que és confiar en els teus amics i que t'ho dona absolutament igual la planificació esportiva. Correcte. Sí. Vull dir, i tu creus que la gent, si torna a Boris i Serrades, per molt que se fitxen dos futbolistes, com a molt, perquè no en podràs dur bons, com a molt dos. Com a molt. I estic siguent molt generós. Tu creus que la gent se va il·lusionar aquest estiu, Salva, en Neville en la banqueta? Jo crec, Manolo, que depèn de futbolistes que vinguen, sí. Depèn de futbolistes que vinguen, sí. Mm, mm, ah, mm, pues mira, ho veiem diametralment oposat. Depèn de futbolistes que vinguen. Mm -hmm. Però és possible. És possible, jo crec que sí. També serà tindre la fe de que Neville amb altres jugadors serà capaç d'armar un bon equip, és, clar. però... I que va millorar el tècnic també, amb mestres per davant. Mhm. Per cert, igual que dèiem una cosa, dèiem una altra. Eh... Ullelves ha estat mal en el, en el 1-2, eh, eh, jo he aventat el que tenia que aventar en la transmissió he, he dit que per a mi el, el, el moviment d'aixer de, de Xenolls en una 3 a, ah, en una 3, perdó, mm. a fer la que feia les Camelina Morgan ho he dit eh, però no deixa de pensar que és una errada del porter que probablement, probablement la culpa no sigui del porter sinó de qui el posa més enllà d'això me diuen que hi ha una part de la graderia que ha insultat i fins i tot ha escopit al, al, al, Clar, per això ell porter, per això s'encarava s'encarava me pareix mm. lamentable ell s'encarava la grada me pareix lamentable vull dir, res tornen a dir, per a que quede clar res justifica ni els insults ni els escopinyaes, ni res de lo que ha pogut passar amb el porter que ha estat malament és una evidència que les errades d'Alves no penalitzen com a altres porters. Una el dia de l'Espanyol, una el dia de Tilbon, el gol de Muniain, que la passarem per alt, però ara ja cal recordar-la, i altra en el dia d'avui. Si Jaume o Ryan, Ryan o Jaume, tanto monta, monta, tanto, fan una d'ixes, acaben en el culet a la banqueta. Jo no vull carregar en contra de Diego Alves. A mi em pareix, jo vull ventajista. Val? pues se ha papado un gol. Sí, sí, no, I el no, no. español se papa un altre. Que sí, que sí, que sí, que yo eso no lo estoy cuestionando. Es una realidad. Pero res justifica... <coughs> No, no, evidentemente. Res justifica el que ha pasado en el Porto de Valencia. No, no. Ell també sabia que tornant i xugant des del primer minut anaven a estar tots els ulls damunt d'ell i que qualsevol fallo, qualsevol errada anava a ser vamos, eh, comentada, no? I sabia que el que s'exposava. Se ell va demanar jugar, va voler jugar, bueno, pues ahí, ahí, ahí la tens. Ara, si falles, tens que assumir els, els errors. Ara estic en tu en que no se pot justificar per a res ningú tipus d'agressió ni d'insult a un, un futbolista. Vamos. Eh, I a tot això, Neville, que no, va, no sé quin dia va ser, Folgado, va dir allò de se peguen cabotades contra la paret. En la prèvia, abans de jugar contra el Màlaga pel, per si les errades defensives... Per, per, per, les, per la pilota avui... parada, pels gols que rebia el, el València a pilota parada, avui han tornat a rebre un altre pues avui han tornat a rebre un gol de pilota parada. Sí, sí. En un córner. Sí, sí. És la tònica també general de la, de la temporada, Manolo. És una treta de cantó. Una treta de, de córner, o una I... falta lateral, el València... O... Té molts problemes. En I... Màlaga no, és cert, però avui pues, han tornat a tindre problemes. El dia de l'article de Bilbao tingueren i el dia de l'Espanyol pues el Valencia va tenir molts problemes. Guanya con guanya, pero va tenir molts problemes. Va defensar horrible la pilota, la pilota parada. Això és concentració, eh? Això és... Eh, cuando un equip està concentrat, està tens, està en la faena... Home, te puede marcar un gol en un córner o una falta, pero de manera, de manera tan habitual, tan continuada, que rebes eh, gols Isina, és que denota que l'equip no, no, no té la tensión, no està enchufat com hauria estar un equip com el, com el València. Tots els equips que, per exemple, estan baix en la taula i tal, ja, per exemple, són equips que reben gols a valor, parat per això, perquè li falta aquesta tensió, aquesta concentració, o estan massa pressionats, i en el València sí que se nota que qualsevol valor penjat a l'àrea és perill, és una ocasió de gol. Sí, semblava que eh, des de Màlaga, que l'equip va defensar millor, eh, l'equip havia millorat avui també el principi de, de partit sí que és veritat, que li han rematat la primera per espesa, neutralitzat alguns de cantó de l'Atlètico, però a la fi per el seu propi pes han acabat caiguen les coses i el seu propi pes és que en efecte l'1-2 arriba d'una teta de cantó eh, que a més ve perseguida d'alguna errada que se veu que detecta el profe Ortega o algú li diu al profe Ortega que vaig a parlar amb Coque està en el cantó Esta és una altra imatge, Manolo. Jo me dono compte en la retransmissió i ho he contat. Quan s'acosta Coque al, al, al cantó, el profe Ortega, que estava treballant en els suplents, li fa una escolteta. Acta automàticament, Coque trau el córner, prolonga Jiménez Y marca a Torres i Coque s'abraça amb el profesor Ortega qué? pues, igual le ho ha dit que había de fer o no sé Pero bueno, mm. Será altre vídeo <laughs> del que veurem demà. Sí, a veure de vídeo, ¿eh? Bueno, pues Tenemos a anar tancant perquè también que deixar posar el gol del València de fer la porra de Belarte. Pedro, un número del 1 al 4. El 2. El 2, Mariano Herreros, arroba Sastrecillo, va a ser el eh, que se duga hoy. Sastrecillo valiente. Pues sí, eh, al certero. Valiente no sé, pero certero sí. Se posarà de en y arribar en lo de productos del arte pero muchísimas gracias vamos A vosotros. colgado se bien de Molt bé. Senyors, nosaltres anem a deixar-ho así, en el día, com dèiem, on ha plorat la ràdio, perquè ens ha deixat el mestre Gaspar Rossetti. Valga el treball este humil grupo de contacoses en la radio... que mai arribarà ni molt menys a eh, l'esplendor que hi va desplegar davant el micròfon, amb el record emocionat per a el mestre, per a la persona, per a la llegenda i per a l'amic. Vos deixem avui eh, en la memòria de Gaspar Soti amb eh, el record, com deia, per a d'ell i ara tanquem, tanquem el nostre programa també tanquem el nostre programa, perdó, amb el gol Ferto Peugeot del València Club de Futbol. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies. Adeu. y va. El balón para Siqueira, Siqueira que arranca. a que falsís del Valencia, Alex del Atlético de Madrid. Va Siqueira una pelota, la intenta sentar, pero Paco Alcácer la dice perfecta. Pero se dice patrocinar Perfecto, concesionario oficial Peyote en Torrent y Silla. En la arrancada per la esquerra de Guillermo Siqueira, posa una pilota al intelligentísima área, inteligentísima la pasada de Paco Alcácer a Melcap, sobre la proyección la esquerra de Cherisev que le pega a trencar, a la pilota sobre la portería de Jan no pot el porter del Atlético de Madrid, empata el Valencia a la caza del octubre rojo desde Rusia con amor marcaba Denis Cherisev 28 de la primera en Mestalla ha igualat el Valencia Valencia Cherisev 1 Atlético Atlético de Madrid. Benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la Via Làctea. Let me tell you